eta Armod Basque, ara zerra behar dautzudan gaur, bai frantxexez hasten naiz gaur, enbeian Eta sustut promozio kampaina unen espiritua ongi adierazten baitu egia erran. ikusi duzie, azken aste Hauetan, prentsan, Max Brisson agertzen delarik en mod bask dugu beti. Departamentoaren turismo kampainak gogor diodu aldiuntan, jendea erakari nahi dute euskal egirat, eh, barkatu, pei baskerat. Uh, eh, barkatun eh, biarritzerat. Hau baita, arroki aurkeztu duten kainpainaren aria, Bask, biarritz, hori dena, marka, sortu dute, simpleki marka bat, Ez tundik erraiten, eh, kasu. Hori arrunta sumitua da, hori baita helburua. La marque s'appuie sur six principes fondamentaux. Une marque transversale, structurante, lurraldea eta ba rolako gauzak, bostut gerran gauza initz ulertzen markaren oinarriari, baina bom. promozio turistikorako baliatu den, baliatuko den marka. Hau da gure geroa beraz. Bideo desberdinak badira sarean eta Parisen izan dira hemengo autetxiak eh, eta euskal espiritua zer den erakusterat. Hemengo kultura eta baja. Amod bask baina amod eh, badut xosa pei baskerat egiteko ala ere. Eh? Parisko amasei garen auzoan egin zuten eh, merkatu gisako bat euskal marka ospetsuenak ekarraziz. Bo, egia argazketan epaitzen dutala baina hor bilduak zirenak eh, hizkuntza baten jantziak bazela baziren bezala agertzen dira iduridu egunera hala bestitzen direla eta saltzekoak ziren jantziak legoist marka adibidez ez dakit zautzen duzien soegin ze estilo den ez lukete nire inguruko initzek erosiko eta sustut gaurko bideoa da oberena aski. la Défense, gunean filmatua ageraldi apening marketing gixako gertaldi bat proposatu dute la defans zagutzen zuzien parixen Bo, nik ez, ez nahi zinuiz izan arat, Zbainaiz bankuko langile edo zbainaiz enpresa handi batetako nagusi, afera handien auzoa da, eh? hots dirua handa. Eta ideia zen, eh, be, agertzen da, beraz, kutsa handi bat, beltz-beltza handia da, eh? jende dira barnean. Gainean idatzia, beraz, pasa zaitez, Euskal Moderat, amod bask, eh? ulertu dugu, zertzen ideia. Publizitate bat, bezala agertzen da, bideoan, ikusten da, neska bat lehenik kutsan sartzen zuten. Gizu, prestatutako bideo horiek, jendea irri, zinguruan, mezer pasatzen da, zer da kutsa hori, zes hor prestaterako dute, eta beraz hor lehen neska sartzen da, eta ateratzen segidan hau mod bask. Surflariz jantzirik, eta hola hasten da klixeen zerrenda. Onotik, zer da, pentsa. Gizon gazte bat sartzen da kutsan eta ateratzen da pilotariz, mm, kasik, siste radiokalariz. Eta ondotik, bikote bat sartzen da kutsan eta nola ateratzen dira festa irrez, biztadena, pestalariz, baionako pestalariz, amod bask beraz, biarritz, pei bask, marka abian da. Eta Parisen, beraz oien promozio, promozio kampaina egiten hasi dira Euskal Herriera turbilarazteko du. Pibazkera torbilarazteko hainbat eta hainbat turista eta iduriz dirua dutenak dira hemen ziblatuak. Be ikusteko, eh, berba, erraren dokute, dela Euskal Espiritua munduari begira erakustea zer den hemen euskalduni zaitea benen dudak baitut. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta laster eh, gure eh, hitz eta putz tartean eh, Martin Kito gurekin izanen da eta mm, aipatuko dauzkigu atxiloketa batzu polizia ireintzea gatik kasu behar bat ere gertatzen al zaizue ikusiko duzien bezala eta jongar menda txuriari hitza ere bere iritziaren zat eta mm, erri begira jarriko da Euskara eta kateak hitzak positiboki ikusterakoan ikusiko duzien bezala bezala. Zomai minuturen buruan ez zurundu eta lehenik kantunio bat proposatzen dautziet. Ostoak deitzen den taldeak disko proiektu berri bat agertzen du. Uh, eh, bon, nik ez duen ezagutzen, nire eh, talde hau, beren ostoak eh, taldeak liburu batean oin argitutako diskoa, tera du, lezoko talde unek. Erman ezeren estepako Otsoa deitzen den nobelan oinarritutako kantuak. Hemen kantu bat propusatzen dut ziet. Harri halerren oarkizunak sarean duzie entzungai diskoa osoki. Zestoak deitzen da talde hau e, eta lezoko taldeunek proiektu berri bat argitaratzen du eta deitzen da estepako otsoa, eh, le lu destep berbairakurri zenuten frantzesez liburu hau, erman ezen eh, liburu famatua, eduriz mila batziontaita zazpian idatzia eta nazi garaian debekatua izan zena, eta beraz disko osoa liburu anoin agitutakoa da, beraz, eh, deskubritzekoa interesa bali mauzie, xarean ere ostoak.bandcamp.com webgunean. putz, utz, Eta entzulearen iritziari uh, leko hau zientzin, jongar mendiari uh, eh, informazio hau ere gaur agertu dena sarean eta hainbatek uh, ebe horretarazi dutena eta eskertu dutena bertsolariaren lana Xabier Amurizak ag agurra eginduela plazari ala jakinarazi du gaur Euskadi irratian goizuntan bat bateko bertsolaritza eta haren inguruko presentzia publiko uste erabak erabaki du bertsulariak hori jakinarazidu du beraz hirurogeita ama bost urte bete dituen eh, egunean eta hau izan zen bere azken bertsua. Azken adala, ala ere hemen, ez zet itxiko aterik, ez daukat noski bizitza ontan, ez borondaterik, enuen uste azken saioau hau, altzo ontan izaterik, Eskerrik asko bihotz bat eta eskuparea beterik topiko handi bat dala badakit baina ez dago besterik baina ez dago besterik Hala hemen Xabiak Ramurizaren beraz, beraz agurra asteburuntan eh, eman zuena eta bere alabarekin kantatu zuen Miren Amurizarekin. Eta gaur egan bezala dirazidu irurogeita ama bosturte betetzen ditolarik eh, egun eh, bertsoa eta plaza utziko zuela eta behala asare sozialetan gai nagusi izan da Euskaldunen artean gaur txaloetan, eh, beraz, bukatu zen hemen. Eta erran bezala orain aste artero bezala, goiz berrin eta hitz eta putzen entzulearen iritzia, Jon garben jatsuria zuri hitza. Badira egoera eta izaera determinatu bat zehazten duten hitzak, itxusiak, negatiboak direnak, ezkorrak. Begiratuko diozu atetik, begiratuko diozu bestetik, eta hitz horrek ez du edertasunik neon agertuko. Debekua da hoietako bat, zapalkuntza beste bat, eta desagerketa zerrenda beltz horretan puntaren puntan agertuko da. Badira lehen entzunaldian negatiboak diruditen hitzak. Zerbaiti buruz gaizki hitz egiteko edo errealitate Ilun bat marrasteko balio dutenak. Baina ez dira uste dugun bezain negatiboak. Katea da hoietako bat. Eta kateak lokarria ekarriko digu burura, lotura, askatasunaren gabezia. Gure hizkuntza gordea ez du katearen izaera ezkorra agertuko. Gurean kateak ez dira txarrak denak. Euskaldunak kate bat gara adibidez, belaunaldiz, belaunaldi, eta mendez mende lurrotan bizi izan garenak, gure bizi oiture ilege kultura eta hizkuntzari atxikiak. Eta beso zabal jaso ditugu kanpokoak, zapalkuntza, debekura eta desagerketara jindirenak salbu. Kate bat izan da Euskara, gurera bizirik ekarri duena, kate luzea. Eta argatik erabili dutitz aurtengo herri urratseko kantuan. Ura idazteko sortea izan baitut. Ohorea erran behar agian, baina biak dira hitz baikorrak, onak, ederrak, alakoak, hain hitz baitaude gure iztegiaren luze zabalean. Baina gertatzen da hitz positibo hoiek, baikorrak, ederrak, ez ditugula sarritan baliatzen. Eta agian, gehiagotan baliatu behar genituzkeela. Itxaropena daukat, maite zaitut, alakoak, ne hori ez kalte egiten onaren gaindosiak. Eta heldu den igandean, maiatzak zortzi izanen dituen egunean, senpereko haintziran lotuko gira katean, debeku, zapalkuntza, desagerketari aurre egin dion hizkuntza babesteko. Gure euskara eta kate luzeak kateloa izan dezala segurtatzeko. Ahalik eta hitz ederrenak baliatuta mundura jalgi dadin. Milesker, uh, eh, eh, txuria, beraz, jon garmenaren iritzi, entzulearen iritzi aste artero, eta be, gore igandean Euskal Iratietan, han izanen gira zuzenean, usai amezala, amarrak terditatik entzina, ez zutsegin, eta guk segitzen dugu orainitz eta putzen badakizuen Martinekin. Eta gaur ere Euskal Herria saldatuta txiloketa batzuen gati, orain arte eskuratu ditugun datuen arabera bederatzi laguna txilotu dituzte Ipar Euskal Herriko zenbait erritan Donibane loitzunen, miarritzen eta bidarten atxilotuen izena bizenak jakinarazi dituzte eta atxilotuen artean ez da militantzia politiko jakinik eh, duen pertsonarik Atxilotuak baionako komisaldegian dira eta horren aintzinean dugu Martin Kitio. Arratxaldeon, Martin? Arratxaldeon, eta entzule guztiok. Eta Martin, baionako polizia etxearen aintzinean zira hemen entzuten dugunaz eta gibelan entzuten dugu dozenaka lagunez batu dira atxiloketak eh, gaitzesteko. Bai, alaxe da, hemen, ba, ez dakit, egun eh, da berrogeita mar, eh, berreun pertsona inguru bildu dira, ia guztiak atxilotuen senideak eta ezagunak dira, eta atxilotuak, eska, eh, askatzeko eskatzen ari dira. Estapenean aipatzen ginuen, eh? atxilotuak bederatzi dira, inbat egitakoak, baina ez dakigu gauza handirik eh? polizia operazioen gainean eh? momentuz. Bai, eh, dakiguna hause da, bederatzi lagun atxilotu dituztela Frantziako jendarmeek, doni banelo itzunen batzuk, beste batzuk miarritzen eta beste batzuk eh, bidarten, eta egia esateko orain dela gutxi arte, ez dugu ezer askorik jakiterik izan. E, eh, nolan nahi ere, duela bost minutu eskaz, atxilotuen abokatuarekin mintzatu naiz, eta ark argitu dizkigu polizia operazio honen eh, kontu batzuk. Antenatik kanpo randidazunez, eh, atxilotuen abokatua Michel Duregarai da, sindikalista eta pertsona ezaguna inbat hauzi politikotan aritu baita. Bai, bai, alaxe da, Michel Duregarai da, eta esan bezala duela minutu batzuk, bost bat minutu, tarte labur bat atera du gurekin egoteko, Euskal Irratietako saio honekin egoteko, eta zenbait gauza behintzat argitu dizkigu. Lehenengo eta behin, mm, bere hitzak entzungo ditugu, polizia operazioaren zenbait xeetasun eman dizkigu. Polizia operazioa bagda asida, goizeko bostak aldera, Jendarmeak lau etxetara sartu dira eta guzira bederatzi pertsona atxilotu dituzte. Eh, pertsona horiek inkomunikaturik bai eh, baionako polizia etxeratek ari dituzte eta deklarazioa hartu diete gaur goizian. Azpimarratzekoa da atxilotuetarik batzu senidiak direla, tartean badira senarremazteak ere, baina batzuak ez dute elgar ezagutu ere egiten. Bon, Martin kasu honetan uh, gehien argitzen nauena da hala ere polizia iturriek ez dutela argitu atxiloketen arrazoina. Iturri ofizialek ez dute deus erran honi buruz mementuz, eh? Bai, eh, ongi ekarria, eh, arantxa, izan ere, horixe izan da, dorregarai jaunari, abokatuari, egin diodan bigarren galdera. Hauxe esan du, galdetu diodanean, polizia operazioa zerk eragin duen. Jendarmek berek atxirotuek onartu diete unen guziaren gibelean motivazio politikoak direla. Dena den guaurek ere ez dugu askorik jakin epailaren atxiroketa aginduaren agiria ikusi dugun arte, agirietan argi ikusi dugu asteko epaileak atxiloketak agindu ditu pertsona hauek etxean edo etxi inguruan zituzten panel edo seinale batzuengatik. Eh, panelak edo kartelak eta zer dira euskal preso politikoak euskal egira etortzaren aldeko banderolak edo lako zerbait, eh, zein Ba, egia esateko ez dakit zer erantzun, arantxa. Honen nahi da, abokatuari benari entzutea. Epailaren atxiloketa aginduaren agiria eskuetan zuela, hause esan digu eta hause da eman digun azalpena. Epailearen aginduak eh, hause dio, nahi bauzu, pertsona hauek polizia iraintzen edo laidostatzen zuten panelak edo seinaleak zituzten beren jabetzeetan. Egan nahi du etxearen aintzinean, etxe inguruko lorategietan, etxearen inguruko esietan eta abar. Polizia txostenetan argi gelditu denez, amasei panel iraingarri ziren, guzi-guzietan, poliziaren aurkako irainak eta mespetsuzko hitzak ziren. Bon, ados, abokatuak, eh, beraz, dure garai eh, jaunak eh, zerbait argitu dauku, baina ez gehiegi, nahi jakin, zeri buruzkoak ziren panelak zer zioten poliziak irain garritzat jotzeko, baduzu argitasunik zer zen, Martin? Ba, jakina denez, hori galdetu diot, eta entzun, entzun, zer erantzun digun abokatu jaunak. Epaileak sinatu agirian dioenez, arrastatuen etxe inguruetako panel edo seinaleetan, alako mezuak ziren txakurrak kanpora, txakurrik ez, debekatuak txakurrak sartzea, atanzion siamesan, txakurrek loturik ibili behar dute lorategian. Eta denak alakoak dira txakurrek buruzkoak, epaileak dio polizian ahokako mezu iraingarriak direla, jakira baita ezker erradikalak polizia iraintzeko erabili izan duela txakur hitza. Bon, pixka bat eh, harritua naiz, Martin, eh, orduan xakurrei buruzko panelak zaiteagatik atxilotu dituzte. Kartel horiek, eta mespretsuzkoak direlakoan ongi ulertu dut. Bai, ongi ulertu duzu, arantxa, alaxe da. Mm eta nik ez daukat eh, beste ezer eh, gehitzeko eta ez dakit hemengo eh, oraingoz hemen ez daukat beste ezer esateko Ados esker Martin beraz nola nahi ere saio hau amaitu aintzin beste berritasunik balin bauzu edo zuzenean txartzen alko zaitugu Beti prest zuzenean sartzeko arantxa. Agur eta urrengo konexio arte, aio. Agur Martin eta txiloketen arira orain txe jakin dugunaz, baionako suprefeturak agindu duela. Sakurei buruzko aipamenak dituzten panel guziak delitu direla. Eta berro eta sortzi orenen buruan erretiratzen espadira, poliziaren aurkako ireinen zigortuak izanen daitezkeela. Beraz, panelak, sakurei buruzko panel mailak balin baditu badakizue zer egin, adi errepikatzen dut Bayonako suprefeturaren aginduz berro geita sortzi ordu dituzue, sakurri buruzkoa ipamenak dituzten kartelak kentzeko. Eta laste hitz eta putz emankizunean eh, gurekin izanen dugu jakes borte hiru. Taftaren aurkako kolektiboko kide gisa, tafta aktualitatean azken egun eh, hauetan, eh, Greenpeacek igandean, atera ditularik edo agertu dituelarik be, dokumentu sekretu batzu, akordio hortaz, estatu batuak eta Europaren artean, ekonomia, ekonomia liberalizatzea helburu eta horrek gorde gordetzen eh, duena salatzen segitzen dute kolektibo desberdinek eta erri zonbaitzuek ere erabaki dute taftarik gabeko herria bilakatzea haste buruntan endaiak eginduen bezala hogei dira Ipar Euskal Herrian ber eh, erabaki hartu dutenak laster aipatuko dugu anartean bostak eterdi Euskal Herriatietan berriak zurekin bernadetar gaina Laborantxako kenka lahiak eh, ahazoinak baditu eta autopolitiko batzuen ondorioa ere da. Laborantxaren krisaz, unen ahazoin eta aterabidez, ez da badatu da, goizian, elbek antolatu debatean, Karl Laske mediaparteko kasetariak industriaren joka moldea aipatu du behi esne sailan, atera ere aipatu dira, halanola bote publikoek neurriak hartu behar dituztela, ez dezaten dena industrialek kudea, bestalde lekuan lekuko antolaketen garantzia hori atera bat bezala aipatu da. Euskal Autonomia Erkidegoko jaularitzak eta Nafarroako gobernuak elgarrekin hitzarmen bat egin dute, hemezorzi pondu finkatu dituzte elgarrekin ere maiteko, horietan batzua ipatzeko gizarte zerbitzuak, osagahia, hezkuntza eta kultura, hizkuntza politika, nekazaritza eta ingurumena. Herriarteko elkargo bakararen proposamena, herriko kontseilu batzuk bozkatuko dute oraino gaur, bokale bardoze mila franka aierra eta atarratzek eranen dute alde edo kontradiren. Eusko lege biltzakak ondarribiko alardearen gatazka konpontzeko urratsak emeitearen alde agertu da, Eusko alderdi jeltzalea eta EH Bilduk adostu erdibideko testoan, alardearen antolaketan parteak duten erakunde publiko eta pribatuer galdatua zaiote ekitaldia normaltasun eta bizikidetza giro batean kudea dezaten. Espeletako familia batek urte batez mundua kurritu du, muskildiko, muskildi bizi elkarteak antolatzen du gaualdi bat biar, familia horrek bere esperientzia kondatuko du, urte batez familia osoa, itamak beren txai jaurrekin joan dira bidaiaz munduan gaindi espeletatik abiatu, laoz alderat Europa eta ekialdea trebeskatu ondoan Aziaren parte bat eta Nepale arte joan ziren, iriart familiak bidaia hori du kondatuko. Itxi mandoka. Utsumando kan aste huntan, Charles Bidegain, sale hitzaekin aiko zaiku. Sale da pista bat usaiya zerbaiten egiteko edo zerbait maite dona. Aldi, xibotarrez, entzuten dut, aldi bat ez editen balin bada. Bada duda, sale horretin zer den edo beti usaian egiten dena edo behin. Josebe Iturriotz beti patriarka istoia eta inkizizioak emazten kontrako tresna ikaragarria zehitz eginen deiku. Erramenta gehienak emakumen kontrako tresnak dira mingaina mosteko, mingaina zulatzeko, titiak kentzeko, vaginak apurtzeko, ze zigortzen zan. Emakumeak era publikoan hitz egitea, adibidez, emakumeak ez zigortzen zituzten emakumeekin bizitzagatik. Josu Martinezek be librian sar hitz egile den Joseba Sarionandiaen hitzak ekariko teizku. Nor sartzen dute kartzelara? Pobreak eta inmigranteak euskaldunak eta islamistak, edo grafiti gileak. Nagusi diren ereduekin, talka egiten duen jendea. Utsumandoka euskaligatietan aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Eta goizberin eh, bihar goizian Euskal Trail laipagai eh, Christian Osafre antolatzailea goizberiko gomita izango da sortziak amargutitan. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz. Eta Prentxan eh, ordu hauetan zein dira gain nagusiak sarean eh, biztanda berria puntu eusekin hasten gira eta politika akordio bat jaurlaritzata Nafarroako gobernuaren artean lankidetzarako protokoloa onartu dute. Hemezortzi arlotako lankidetza hartzen dute barne eta bihar orkestuko dute lehen dakaritzan inigo urkuliuk eta usue barkosek laster izenpetuko dute hori jaurlaritzak gau ronartu du beraz protokoloa eta Nafarroko gobernuak bila ronartuko du. Gaur egun indarrean diren eh, den eh, protokoloa 2000 eta behatzikoa da eta ura osatzerat dator berria, beraz ikusiko zer diren, uh, barnean diren eh, protokoloko setasunak edo argibideak. Eh, Xabier Amur izabestaldea ipagai biztan da berrian, lehen aipatzen hotzien bezala, Xabier Amur izabertsolariak erretiroa hartuko du, bihar argitaratuko du, berriak berekin egindako elkarrizketa, erran bezala, beraz, irurgoita ma bost urte betetzen itolarik egun, jakinaraz berezi du eta plaza utziko zituela. Eta gaur eh, gai nagusi bat ere sas sortu dute inguruko aurre iritziai aurre egiteko estrategia. Gizartearen sentsibilizazioa lantzeko estrategia bat da zurrumuruen aurkako xarea. Ara deitu dute, agazismoaren eta xenofobiaren prebentzioan lan egingo duena, hainbat erri erakunde publiko eta elkarte eh, sartzen dira eragire sozialak donostian ziren gaur horren aurkesteko. Bestalde Ipar Euskal Herriko itzan, elkarrizketa bat margitia matiorekin, eh, eta titulu hau Euskararen menperatzeak ene berpistea ekarri zidan. Uh, eh, garruzeko eh, unekilan beraz elkarrizketa itzan irakurgai duzie. Argian bestalde txertx eh, txeberri aipagai, bizi mugimenduko bozera mailea deklaratzerat deitu dute, baionako polizia etxerat, diazko udan egindako alternatiba itzulian, altsasiako fezenaim zentral nukleararen aintzinean egin itzartze baten gatik, joan beharko du deklaratzerat, baionako uh, eh, komisalde girat, maiatzaren amarrean, eta bestalde argian ere, sas aipagai, jamezala arrazakiriaren eta xenofobiaren aurka uh, proposatzen duten taldea edo xarea obekieran Euskal Autonomi Erkidegoan antolatu dutena eta initz komentatua izan dena xare sozialetan hainbat uh, kritika eginez ere gobernuari uh, bere be, justuki alde xenofoboa gatik bere hainbat politiketan, hori irakorgai denaren argian. Eta gazaren aurkako Sajaskia Palestina hemen aipagai ere argian, 2000 berriuntai meretzi hil zituen Israelgo armadak 2000 malauean, gazaren aurka biatutako erasoan, ala ere gertaera ez da osorik azaldua, hil zituztenen erdia errifusiatuak ziren. Hemen eh, artikulu oso bat, Gaias argianna. Eta puntu eusen Xabier Amuriza bertsolaria ere aipa gai, baina gai eh, eta txetxe txe ere uh, alternatiba itzulean beraz burutako protesta baten gatik komisalde deitua, baina mestalde gai nagusi irregular gatik miarritzeko hainbat xantiera geldituak eh, direla, beraz ekonomia xailean, eh, xailean hemen, lan ikuskariak lanak gaizki kudeatuak zirela eta miarritzeko kokatzeko kleber hauzoan xantier bat geldiara zidute, eraiki behar zituzten ja eun etxe bizitzak apidilean bukatuak izan behar ziren. Media Pasken aldiz, Jean Lazal diputatuarekin egin elkarrizketa irakurgai Eh, trukatketetan duintasuna plantan eman nahi dut eh, hori dio bere eh, hitzetan hemen tituluan behintzat, berekin egin elkarrizketa beraz irakurtzen alduzie media bazken eta bestalde, bestalde Arnaldo Otegiri egin elkarrizketa larun batean Uh, mila sortzireun pertsonen entzinean, donostiako kursalen, bilduma bat egiten dute hemen media bazken frantxesez eta prentsa itzulia bukatzen dugu saia bezala sudoestekin eta departamenduaz eh, hemen eh, titulu bat Pirineo Atlantikoetan uh, deialdi bat egiten dute pauen desagoertu den ikasle bati begira uh, be, ea ikusi duzuen uh, du, du, bai, duzuen sudoesten beraz aipagai eta bestalde uh, gizarte gai bat kontakturik gabeko pagatzeak zuen karta bankoko kartarekin egiten alden pagatzeko modu hori zuen dira arriskuak zuidu esten setasun goziak Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz Hitz eta putz Laster gure gomita uh, eh, jakes borteiru izanen da taftarik gabeko edo taftaren aurkako eh, kolektiboko kide gisa eh, Europa eta Estatu batuen arteko akordio proiektu hori eh, ari direlarik negoziaketetan eta igandean Greenpeaceek ateratu ditu dokumentu sekretu batzu bilkura azken bilkuren bilduma egiten duen uh, paperkeriak beraz agertu ditu Horrek eh, dituen alde ilunak eh, salatzen eh, ditu hemengo kolektibo batek ere, endaiak ere jakinara zidularik taftatik kanpoko eribat bat izango zela, zer den tafta horretaraziko doku esaketa, eta da horren inguruko borroka ere aipatuko dugu. Justuki, kantu berri bat eta bideoklip berri bat gorka suaiak agertzen duena, mitxeriaren itzarmena deitzen da tip edo tetipari ez Ruiz traularekin hemen taftari buruzko kantua. Belauniko herria, lotuta eskua, zokalepoa, horrela nahi gaitu ze. Oi, oi, dik pari ez, zapalkuntxaren eta, mizeriaren itzarmena, dik. estatu txankia badatu ez eta Europar bat eskutik helduta Hamez Amerikarra gurdia metzka ez doa jentzat inoiz ez da nahikoa Multinazionale itxek ez zuria Transgeniko entzat alfombra gorria Giz ez markotu nahi dute gure paisaia, Tazik abeltzen apitali lakigeria Behar dugun guztia rikoa zokan Ez dugun nahi ez dit ez otan Gure buru jabetza larri kolokam Erritarrok borrokan Eta bidek gezurra gezurra botere Zaharren aldeko atalde, alde Ezkure izenean Manten ez Zafalkuntzaren eta Tipari ez Langiteriaren Guru Tipari ez zapalkuntzaren eta Nizeneren itzarmena Tipari ez Tipari ez Tipari ez Tipari ez Tipari ez Tipari ez Tipari ez Tipari ez Tipari ez Tipari ez Tipari ez lekearen altzoan Bazarritarra lanean Monsantoren menpean erazu Gatik bat ez duz, ekunero parte bilakatuz Tik bari ez, zapalkuntzaren eta Miserien itzarmena Ipari ez, miseriaren itzarmena tituluarekin, e, gorka suaia beraz eh, kantari eta taftaren aurkako kantua eta bideoklipa hemen e, ikusten alduzena ere, sarean badok puntu eusen itzurino bat eginez. Adibidez, gai horrekin, gelditzen gira gure gomitarekin seiak laurden guti dira. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Tafta edo tetip beraz aipatuko dugu arratsaluntan Europa eta Estatu batuen arteko akordio bat egia da izena pixkatola entzuten dugula bazter guzietan eta berdin barnekoak ez ditugula denak menperatzen baina azkenean hor ekonomia liberalizatzeko helburuarekin uh, izenpetzeko dute akordio hori negoziazioetan ari dira mementukotz Estatuen artekoa ala multinazionale kontrolatua Greenpeaceek uh, negoziazioen paper sekretu batzu argitaratu ditu, igandean, eh, ipatu ginuen eh, atzo, endaia taftatik kanpo ere agertzen zela dierazidu asteburu untan, ikitali ofizial batekin, horren aipamena eginen dugu, gurekin dugu, jakes bortairu argatxalde honen. Taftaren bai. aurkako kolektiboko kide gisa, beraz eh, hemen eh, zaitugu, eta uh, bon, berri egiren dugu galdera, azkenean, zergatik taftaren aurka burrukatu behar da? Bon, beraz, tafta da akordio proiektu bat, hein? estatu batuak eta Europaren artekoa, eta eh, akordio horren bitartez, beraz, negoziatzen dena 2000 amairutik, ez dena horrendik ez adostua ez indarrean txartu, Horren bitartez, helburua da, bi uh, ere arteko uh, uh, reman ekonomikoak erabat uh, eh, liberaliatzea. Erra nahi du, uh, oztopo, eh, ustez, eta bereziki multinazioen ustez, oztopo izan daitezken uh, aduanako uh, zergak, baina bereziki beste uh, maila arrauak, e, beraz, ustez traba direnak e, eh, konkurrentziaren zat, ezabatzea. Iran nahi du, e, norma haulenak edo apalenak e, inposatzea e, bialdetan. Eta horrek unkitzen ditu, gure e, bizitzaren arlo e, frango edo ezpada guztiak, eh, elikadura, eh, arrau sozialak, osasuna, eh, ingurumenari buruzkoak, fitosanitarioak eta beste. Mm Beraz, aspali eh, negoziaketak hasi bezain laster uh, jendartea mobilizatzen hasi da. Uh, Ipar eskualerian, frantzestatuan, Europa osoan, baita Ameriketan ere, horren kontra, eginda zalpen lana, egindira manifestaldi, petizio eta guzti, E, beraz, e, proiektu horren kontra eta e, besteak beste proiektu hori ari dela negoziatzen eh, sekretupean eta bakarrik multinazionalek edo presa munduak badu hor eh, sarbidea uh, bere pixu mm, Azkenean hor, eh, naiz eta hor, politikarien arteko negozioa izan behar luken, hola dugu, azkenen dira multinazionalen bizia erresteko eta diru etekinak ahonditzeko eta erresteko manera bat, egia da, aipatzen dugu elikadura, inguramenari begira, hor txosten hortan grimpizak ateratzen duen eh, eh, be, uh, azken bilkuraren bilduma hortan, bilduma sekretu hortan, be, agertzen da, ez dela bat ere, kasuiten, uh, be inguramenari eta be osasunari, simpleki, Bai, eh, ala da, eh? eh bon, ezagunak dira, adibidez, elikadura logean, eh? aipatutako hainbat adibide, hor eh, kloroarekin xurritako ilaskoak eh, importatzen alko direla, holakoak egiten baitira estatu batuetan, eh, hormonez beteriko argia, jitez aldaturiko organismoak, bon, ara, jakin behar da, bela hor atletikako bialdetan bi, Eh, ikus molde edo egiteko molde, euro eh, e, eh, e, prekoneko prinsipioa indarrean jartzen da, hau da produktu bat e, xaltzeko behar da frogatu ez duela arriskulik sortzen, alderantzizko demartza dute estatu batuetan, zientifikoki kaltegarria dela frogatu bitartean, xaltzen aldera. Beraz hori ikusten da, topo egiten dutera bi egin molde, eta nahi bada hor e, nahi bada bien arteko norazpait eh, berdintasuna ezari, arlo hortan, no beste arloetan bezala, eh, noski beherantzeko joera izanen dela, eta horrek be, hautsiko ditu, edo, edo indarrean indargabetuko ditu, e, Europan hasteko hor estatuetan edo bozkaturiko hainbat legea, hainbat arrau, bai ingumena babesteko, bai osasuna babesteko, baita ere sozial arloko hainbat arrau edo legedi. Horita, justuki sozial eh, ahloari begira, zer uh, eh, ondurio kaiten aluke? Iakim erra, dibidez, eh, estatu batuek ez dutela oino berretxi eh, lanaren nazioarteko erakundeak eh, finkatutako hitzarmen nagusiak. bon, hori Europako estatuak sinatu dutena. Beraz, bon, pentsa daiteke, hor eh, konkurentzia estrabatzeko edo, eh, beha, mig bezalako eh, neurri bat, Eh, konkurentzia ustopatzeko kontsiratzen aldela. Eta jakin behar da, eta hori da, patu ez dugun pundua, baina biziki lan dira dena, akordio horretan, beste nazioarteko, beste eh, hainbat akordioetan bezala, aurrik da, auzitegi pribatu bat, multinazionalek eta estatuen arteko, e, eta estatuen arteko e, dejadoztasunak edo gataskak ebazteko, eran nahi baitu e, multinazional batek, eta jaranik ertartu da munduko hainbat lekutan, e, ego, e, aipar e, ameriketan beste beste, multinazional batek, e, pentsatzen balin badu, kaltetua dela e, lege baten gatik, edo estatuak e, jarri duen, indarrean jarri duen debekatu baten gatik, ez baitu honartzen adibidez, e, sistazko gaza ekoiztea edo, e, beraz, kaltetua sentitzen balin bada, e, bat egiten du, baina ez eh, ezagutzen ditugun hauzitegi eh, uh, eh, arruntetan edo estatuetako hauzitegien aintzinan, baizik eta horretarako osatzen diren uh, tribunal pribatuen uh, aintzinean, uh, bipartek adostutako uh, uh, eta horiek uh, ebatziko dute hor uh, kaltetua balimada multinazionala, beraz, estatuak alde batetik kalte ordainak ordainu beharko ditu, eta biherrenik indargaretu beharko ditu, Eh, multinazional horiek eh, kaltetzen dituzten eh, arau edo legediak. Jadan ingertatu da, Kanada errian, Mexiko errian, eh, olako kasu Eta beraz, bon, ikusten da, hor ze arriskoa dagoen, alde batetik berantzako joera izatea arau guzietan, baina horrez gain, nolaz baita, multinazionalen paradisua, edo paradisura buruz joateko tresnak eh, martxan jarriko lirateke. Mm Azkenean, askatasun oso bat eh, ekarriz eh, enpresa horiek? Hori eh, askatasun osoa, hoiek nahi duten bezala eta nahi duten moduan eta nahi duten lekuan eh, beren inbertsuak ezartzeko, adibide bat ezaguna da, adibidez, zeren hori noski ez bakarrik aplikatzen estatu mailan, baizik eta estuta, estatuen azpiko, e, kolektibitate guzietan, eh? eskualdetan, departamentoan, eta eta baita ere, eh, herri batean, herri batek nahi balu eh, bere kantinako ekoizpenak edo, edo e, janaria tokiko, tokiko laborari erosi eta aieri eman lehentasuna, ebe janaria prestatzen duen multinazional batek, erran lezake, kaltetua dela, konkurentzia trabatua dela, baztertua izan dela, eta hori ez dena normal, eta eta beraz, erri eh, hau, eh, eh, erabaki hori hartzagatik, beraz, biziki urru nioaten alda, eta hortarako biziki lan da. Mhm. Eta justuki hor eh, ikusi dugu, aste buruntan endaiak uh, um, be ofizialki jakinarazidu panel baten uh, bidez endaia taftarik ez, endaia tafta gabeko iria izango zela, Ipar Euskal Herrian badira hogei uh, erri hola izendatu direnak, eh, lapurdin basena farroan eta siberun uh, olako kampaina bat eramana izan da, hor uh, Frantzia mailan ere, eh, hainbat erri badira hola, uh, be, adirazioetenak eh, gabeko erria izango zirela, horrek zer bai. eragin uh, ukaiten aldu, negozio negozioietan, eta ze ondorio ukanen du erri hoietana? Bai, hori, bimilata amairutik beraz eh, negoziak eta asiden momentutik, e, jendarteko sektore, elkarte eta mugimendu desberdinak lehanean, lanean asidira, eta hainbat ekimen martxan eman, eta besteak beste, bat zen zuzendua hor eh, tokiko kolektibitatea buruz eta hainbat regio, departamendu edo erri, eunka erri, eh, ortarat, frantzestatuan, deklaratu dira taftazkampo. Bon, Piskat simbolikoa da, horiek ezbait tute horretarako podererik, baina helburua da, horren bitartez, presiopean ezartzea frantzes gobernuak, e, berak, bertan bera uzditzen uz eh, negoziak eta horiek, edo ken dezan eh, mandatua Europako Komisioari bere izenian negoziaketan hasteko, beraz. Mugimendu importanta da, kriston pixua hartu du, eta eskualeren eran goibate bezala, goi bat egik eh, eh, sinatu zuten e, mozione hori, taftaz kanpo deklaratu dute beren burua, presio medio importante bada, e, jakin behar da, dibiaz frantxe estatuan tendentzia guzietako erriak edo eskualdeak posizionatu direla, e, sozialista batzu, frango ere, beraz presio medio importanta bada, e, gobernuari begira, eta orain ikusten dugu, frantses gobernuaren zat, gero eta zailago da, eh, Greenpeaceko azken eh, paperak eta ikusita, gero eta zailago da, eh, bere, eh, bere jajera defenditzea, eta bon, bederan, itzetan bederen, ari dira erraiten, eh, balin zaurietan, ezin dutera sinatu, eta bon, mm -hmm. kuseta den, baina nabaritzen da, presio politiko in, importanta badela hor frantses gobernuaren gainean. Hor dena den uh, negoziazioek segitzen eh, dute eta ez da olako blokatzerik aipatzen Greenpeace ateratako dokumentu sekreteo horiek ez dute olako minik ere momentuz? Bon, uh, momentuz uh, ez da ezer uh, formalki rabakia, baina pentsatzen dut, mm, lehen haipatutako kampaino horre mitartez, baina baita ere beste ekimen batzu mitartez, behar da Europa mailan, iru milioi uh, izen pedula bildu duen e, izenpetze kampaina izan dela, eta hori ere ez da guti, Eri guztietan e, ropan e, badira presio e, talde handiak, beren gobernuak presionatzen dituztenak, bon, negoziaketak e, fase berri batean sartzen dira orain, jakin behar da hor Obamaren mandatua bukatzera duala, e, ez badute lortzen akordio bat urte bukaerarako, bertan bera gelituko da, eh, estatu batuetako e, hauteskunde prozesua dela eta, mm. eta baliteke aukera hor e, definitiboki bertan bera gelitzea. Beraz bada, erronka estrategiko importante bat hor, presioa txiki behar da, xalak eta segitu, e, informatu, eta, eta presiopean ezari hor gure gobernuak. Mhm. Taftaren eh, aurkako kolektiboko kide, beraz, eh, jakes eh, bortairu gurekin ginuen milesker. Esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Itximandoka. mandoka. kan anaste juntan Charles Bidegain sale hitzaekin aiko zaiku. Sale da pixka bat usaia duena zerbaiten egiteko edo zerbait maite dona. Aldi sibutarrez entzuten dut aldi bat ez egiten balin bada. Bada du da sale horretin zer den edo beti usaian egiten dena edo behin. Josebe Iturriotz beti patriarka istoia eta inkizizioak emazten kontrako tresna ikaragarria zehitz eginen deiku. Erramenta gehienak emakumen kontrako tresnak dira. Mingaina mosteko, mingaina zulatzeko, titiak kentzeko, bajinak apurtzeko, ze zigortzen zen. Emakumeak era publikoan hitz egitea, Adibidez, emakumeak ez zigortzen zituzten emakumeekin bizitzagatik. Josu Martinezek be librian sar hitz egile den Joseba Sarionandiaen hitzak ekariko teizku. Nor sartzen dute kartzelara, pobreak eta inmigranteak, euskaldunak eta islamistak, edo grafiti gileak. Nagusi diren ereduekin talka egiten duen jendea. Utsumandoka euskal iratietan aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Eta jakin eh, goiz berin bihar goizian ere eh, gobitak eh, izanen direla eta Euskal Trail laipagai izanen da Christian Zafre antolatzailearekin. Besteak beste... Zure irratiarekin komunika ezazu, goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrikin egin ezagun. eta behorrekin agurtzen zaituztet gaurko usai amezala itzetaputzen bihar elkartzen gira bostak eta seiak artean eta gure lagun berriarekin dola bihaste gurekin zen aritz galarraga telebista zale jalea dugu eta be, bere bekatuen aitortzerat ginen da bihar uh, ere ea dituen aipagai telebistan ikusitakoak ikusi behar direnak berdin edo naski talaza ikusi duen justuki Euskal Herriaz eh, egin duten eh, erreportaia eta horretara zen dutzet, beti euskal puntu eus webgunean hitz eta emankizun guziak atxamaiten aldituziela. Berri zentzuna ibaituzi adibidez. Seiak euskal